Преостанете дел ќе го посетиме на Исаија 60-та глава. Тоа е наредната глава во која што постои месијанско пророќство во Светото Писмо. Конкретно, ова пророќство и оваа глава не зборуваат толку за Исуса Христа, дури 61-та глава е наредното месијанско пророќство за неговата мисија на оваа земја. Меѓутоа, избрав да ја прочитаме 60-та глава, односно некои делови од неја, ако не целата, заради едно интересно прашање. Често пати велиме дека евреите имале погрешно свакење за улогата и мисијата што требал да ја изврши спасителот на оваа земја. И велиме, тие мислеле дека спасителот што Господ ќе го прати е некој што ќе дојде да воспостави земско царство. Мегатоа, јас поставам прашање. Дали евреите имале погрешно разбирање дека Спасителот ќе воспостави земско царство? Имаме различни одговори, ја? Мислеле, меѓутоа, дали било погрешно што така мислеле? Да, да размислиме малку за ова. Зошто евреите мислеле дека Спасителот е некој кој што ќе воспостави земско царство? А добро, дали со второто Христово доагање ќе се воспостави земско царство? Ајде отвориме во делата на апостолите, првата глава, најнапред, дела прва глава и да видиме што верувале самите апостоли на денот на Христовото вознесение, значи на крајот од неговата земска служба. Дела прва глава. Кога Христос ги напуштал и со тоа ја напуштал оваа планета, а пред тоа да се случи, шестиот стих, а тие кога беа собрани, го прашаа велејки, во ова време ли ти ќе го востановиш Господи царството Израилево? Апостолите, на крајот од Христовата <clears throat> мисија, од неговото присуство на земјата, на денот на неговото вознесение, му поставуваат прашање – на својот учител. Во ово време ли, Господи, ке го востановиш кое царство? Царството Израилево. Што им лежало на срце? Царството Израилево им лежало на срце. Патриоти, би рекол. Дали апостолите имале погрешно свакење за Христовата мисија на земјата? Видите, забележете, Ако ние постојано тврдиме дека евреите имале погрешно свакење за Христовата мисија, тога што правиме со сите старозаветни пророќства, кои што зборуваат буквално за земско царство, за земска слава на Божиот народ Израел. <laughs> значи, сега што, имале погрешно свакење или немале погрешно свакење? Ајде да прочитаме сега што ни кажува Исаија 60 глава и да ја разрешиме оваа дилема. Дилемата е битна бидејќи број еден причина зашто повеќето евреи не го прифаќаат Исуса е што тие до ден денес да веруваат и очекуваат дека Спасителот што Господ го ветил во старозаветните книги е некој што на вистина ќе постави земска слава, земска држава, земско царство на Божиот народ, на избраниот народ Израел. Се разбира, во сето тоа ќе има многу надприродни феномени. Значи, луѓе кои што ќе живеат илјада години, лав кој што ќе пасе заедно со вол. Сето тоа ќе биде славата на тоа месијанско царство, меѓуто тоа се пак земско, тука на земјата, за државата Израел. Така читаме во сите пророќства во Стариот Завет. Па сега се постава прашање дали Исус бил вистинскиот месија или не бил во светлина на ова прашање. Самиот, самиот ангел, кога и благовести на Марија, за тоа какво дете ќе роди таа, што вели? И Бог ќе му го даде престолот на Давида. Ангелот. Ангелот има погрешно свакење за тоа каква е мисијата на спасителот на оваа земја. Да. Благодарам. Што е напишал Исаија сега во 60-та глава? Забележите. Дигни се, или крени се, некои преводи, заблескај Ерусалиме, или засветли Ерусалиме. Зашто дојде Твојата светлина и славата Господова изгреа над Тебе. Над кого? Над Ерусалим. Постои само едно место кое што се вика Јерусалим. И тоа е во државата Израел. Тука не станува збор за новиот Ерусалим, нешто што дури новиот завет зборува, некаде во Вселената, туку станува збор за земскиот Ерусалим. Зашто ете, вториот стих, темнина ќе покрие земјата, и мрак народите. Кога се вели народите во Стариот Завет, на што се мисли? На сите пагански нации и земи. Народите, а на тебе ќе засветли Господ и славата Негова ќе се јави над тебе. Одија понатаму. И сега од третиот стих понатаму, што читаме? И народите, кои се народите повторно, паганите, точно, или гоим на еврейски, и народите ќе дојдат кон твоето видело, кон таа твоја светлина. И царевите кон светлината што изгрева на тебе, паганските цареви. Кон таа твоја светлина. Се тоа се случило, можеме да речеме. Целих пагански народи станале христијански, начело со нивните цареви, го прифатале Христа, а Христос бил таа слава на Израел. Христос е светецот Израелов. тоа? во каков контекст зборува Исаија дека ќе се случат овие нешта? Крени ги очите и погледај наоколу. Сите тие, значи паганските народи, начело со своите цареви, сите тие се собираат, идат кај тебе. Што значи тоа идат кај тебе? Евангелието, знаеме дека го проповедале апостолите, така што Христос ги пратил од Ерусалим, од ветената земја, надвор по светот да проповедаат. Не се кренали народите начело со своите цареви на пат за Ерусалим, току апостолите од Ерусалим се распрснале по целиот свет и на тие народи им ја донеле светлината на Евангелијето. Меѓутоа Исаја зборува за нешто со само обратно овде. Дали забележавте? Народите ќе се кренат и ќе одат во Ерусалим. Понатаму, твоите синови ќе дојдат од далеку и твоите керки на раца ќе се носат. Интересно. Че значи, тука станува збор за ситуација во која што народите нема да му завидуваат и да го мразат Израел, туку ќе се влюбат во него. Дали ова реално зашто зборува Исаи? Знаеки дека историјата од Месија наваму била сосема поинаква. Тогаш ќе видиш и ќе се зарадуваш и срцето твое ќе затрепани и ќе се расшири, зашто богатството на морето ќе потече кон тебе, имотот на народите ќе дојде кај тебе. Имотот на народите ќе дојде кај тебе. И вака е, меѓутоа, не заради да славата Господова е вака. Не е заради Христа вака. Вака е заради некои активности кои што повеќе имаат врска со со другиот. Со Богот на овој свет. Множество камели ќе покријат, едногаш би камели од Мидијан и од Ефа, сите тие ќе дојдат од Сева, Етиопија, ќе донесат злато и темјан и ќе објавуваат славата Господова. Сите кедарски стада ќе бидат собрани кај тебе, овните невајотски ќе ти послужат, ќе излезат на жртвеникот мој како благоугодна жртва, а јас ќе го прославам домот на мојата слава, че храмот. Храмот напротив бил срушен и апостолите били спратени по целиот свет. Не се случило ова што Исаија зборува дека се случи. Осмиот стих. За кој време зборува осмиот стих? Кои се тие што летат како облаци и како гулаби кон гулабарниците си? Не забива дека ова е пророќство на Исаија за авионите. Авионскиот облак носив. Да. Личи за тоа. Да, мене ме чекаат островите и пред нив таршишките кораби, дури од Шпанија, значи. За да ги пренесат синовите твои оддалеку и со нив сребро и злато нивно во името на Господ твојот Бог и на светецот Израелов, зашто тој те прослави. Светецот Израелов е тој што требал да го прослави Израел. тогаш синовите туги, на тугинци ќе ги градат зидовите твои, нивните цареви ќе ти служат, зашто во гневот своите казнував, но во својата милост или благоволение, или благодат, бев милостив кон тебе. Твоите порти секогаш ќе бидат отворени, нема да се затворат ни дене, ни ноке, за да се принесува кај тебе имотот на народите, и да се доведуваат нивните цареви. Ме подсетува на нешто во новиот завет? Царви ке дојат кај тебе со нивното богатство. Во ред, мегутоа нешто конкретно по-глобално. Цареви, народи ке ја принесат славата своја во него. Каде во новиот завет ногите вакви според? Откровение. А, а во откровение на што се однесуваат? Откровение 21 глава, и ќе го принесат во него, во Новиот Ерусалим, својата слава и својото богатство народите и царевите. Но тоа е веќе за Новиот Ерусалим. Не е за земскиот Ерусалим. Исаија зборува за земскиот Ерусалим. Зошто сето тоа не се случило? И целата оваа глава, ако Продолжиме да читаме до крај. Например, 18 стих. Нема повеќе да се служи за населство во земјата твоја, ниту опустошување и разложнување. Како изгледат последните 2000 години за државата Израел? Какви? Значи, сам спротивно од зборовите во 18 стих. Зидовите својки ги нарекуваш спасение и портите свој слава се 19 стих, по цветово на откровение. Нема повеќе сонцето да ти биде видело на денот, нито сјајот на месечината ке ти свети. Зошто? Зашто Господ ке ти биде вечна светлина и твојот Бог ке ти биде твоја слава. Која е таа светлина што требало да засветли над Израел, над Ерусалим, кон која што ќе поитаат народите? Самиот Христос. Но зошто сето тоа не се случило вака? Че значи, гледаме дека господовите пророќства, дори и месијанските пророќства, се условни во својата природа. Сите пророќства во Библијата се условни. Например, самото спасение зависело од успехот на Христовата мисија. Ако Христос не ја завршил успешно својата мисија, ниту едно пророќство Библијата немаше да се исполни. Ништо од Библијата немаше да се исполни. Така се си останеше запечатена книга. Мегутоа тој се стекнал со власт да ја отпечати. Божиот народ, нема повеќе сонцето ти биде видело, месечината, Господ ќе биде твојата вечна светлина. Сето тоа ќе требало да се случи со земскиот Израел, со земскиот Ерусалим. Но не се случило. Дали затоа што Исус не бил вистинскиот Месија? Не. би сакал да отворам сега еден друг текст во Новиот Завет. Лука 19 глава. Евангелие според Лука 19 глава. Зашто тука станува збор? Лука 19 глава. 31 стих. Овде се работи за денот, кој што е наречен цветници во народната традиција, кога Христос се приближува качен на магаре кон Ерусалим, доаѓа од страната на Витфагија и Витанија, значи од источната страна на Ерусалим, преку Маслинската гора, се подготвува да се спушти и да влезе во Ерусалим. Мегутоа, пред да се приближи до градот и пред да се случи тоа величенствено осана, таа сензационална еуфорија која што ќе го опфати еврејскиот народ во тој ден бидеќи конечно изгледало дека сите овие славни пророќства кои што ги прочитавме ќе се исполнат. Конечно изгледало дека изборовите на ангелот упатени до Марија дека Господ ќе му го даде преслот на Давида ќе се исполнат. Меѓутоа, Кога Исус се приближи и го виде градот, заплака над него. Е виден друг момент кај што Исус плаче, што е предмет на нашата библиска полка. Првиот пат кога заплака беше каде? При воскресението на Лазар, токму тоа чудо го сврта целиот народ на негова страна. Освен водачите. Освен свештениците. е зашто сега Христос повторпат плаче? Кога ете, народот е на негова страна. Ајде свештениците и водачите се против. Ама народот е на негова страна. Што можете да куп попови кога народот е на страна? <laughs> кога ти имаш Божја сила во тебе. Кога можеш армијајте да ги претвориш во прав. Чи значи, НАТО пакт што да би рекли денес. Претвориш во, во прах и пепел. И е народот е на твоја страна. Па зашто сега тој Исус не влегува едноставно и не се зацарува во Јерусалим и не ја донесе сета оваа слава и сета оваа благосостојба. Затоа што сето тоа било само еуфорија. Сето тоа било само сензација. Нивните срца не биле променети. Нивните срца не биле реформирани. А без тоа не може да се исполни Божијата слава. И рече, кога би можел ти во овој ден, во овој ден, да дознаеш Што е потребно за твојот мир? О, кога би можел Христос копнел Ерусалим да го разбере тоа што тој сака да го разбере. О, кога би можел изгледа како да е невозможно. О, кога би можел во овој ден да го дознаеш она што е потребно за твојот мир, но сега тоа е сокриено од твоите очи. И да не зборуваме сега понатаму, тој зборува за проклеството што ќе го снајде Ерусалим. За разорнувањето на Ерусалим. Ке те срамат со земјата тебе, ке ги избија децата твои во тебе. И нема да остават камен на камен од тебе, зашто не го позна времето кога беше посетен. кој е Време? И ние не го познахме времето. Божиот народ го имал и хронолошки зацртано времето, кога Месија требал да дојде. Оно што мене посебно ме фасцинира е што во книгата Копачот на вековите Елена Вајд вели во контекст на овие зборови дека тој ден И самиот Христос така звучи. Че тој ден на цветници не било доцна. Евреите, народот, да го прифати Исуса. Но да го прифати како спасител од нивните гревови, од гревот. А потоа сето друго ќе им се придодаде. Сета таа слава, сета таа благосостоја. на да вистина не било доцна. Тогаш се уште не било доцна. Тој ден се уште не било доцна. Исус самиот го знаел тоа и затоа вели, окога би можел во овој ден да разбереш. Но тоа е сокриено, тој знаел дека нема да разбере. Тој знаел дека ќе биде дочекан со овацији во Ерусалим. Но знаел дека е тоа само еуфорија. Господ не сака еуфорија. Ние сакаме еуфорија. Ние луѓето сакаме еуфорија. Мегутоа Господ не сака еуфорија. Господ сака реформ. Господ сака ново раѓање, ново срце. Тој ден велија на вред не било доцна за израелскиот народ. Но тоа било само теоретска шанса, теоретска можност во реалноста, нивните очи биле затворени. Нивните срца биле затворени. И само шест дена подоцна тие докажале дека не биле променети. Тие ја сакале славата, ја сакале таа национална гордост, ги сакале овие благослови што се ветени од страна на Месијата. Но што не сакале? не го сакале условот за да се исполни сето тоа. И како што рече Данило, тие биле како нас. Затоа што и ние сме тоа истото денеска. Ние би сакале Господ денес да не прослави. Например, уште од времето на Келок, тој се занесувал дека неговиот начин на живот, неговата здравствена реформа, ќе направи тој никогаш да не умре. Мегутоа Господ сакал адвентистите да бидат први во светот на полето на здравието, медицината, нутриционизмот, исхраната и така натаму. А не сега некакви са и баби да ми отвараат вегетаријански ресторани и да бидат предводници во ова дело. Но зашто тоа не се исполнило? Таа слава не се исполнила. Затоа што адвентистите не го прифатиле она што било услов за таа слава. И не само слава, некаква земска, туку самиот Господ ке дојдеше уште во тоа време Ако се прифатеше Евангелието од Минеаполис, ако се прифатеше реформата, ако се прифатеше онаа реорганизација на геноконференција која што Елена Вајд кажа дека треба да се случи, а не ова што се случило. За жал, сето тоа не се случило како што Господ сака. Но да не заборавиме, постои утеха во сето тоа ние денеска живееме во времето на последниот грех. Господ нема повеќе да го одложува своето дојање. И денеска постои шанса која што треба да биде искористена и која што сигурно ќе биде искористена, бидејќи веќе нема нема на наредни 100 години. Но прашање е што ќе биде со нас лично, дали ние ќе учествуваме во таа радост или ние ќе бидеме исплукани, а Господ ќе го заврши делото секако preco que a mãe fala isso lá slava večno. Amen.